privata helpo por malricia africa villaggio. Mi havas germanan amikinon, kiu vivas in Parizo ecte pli ol quardec jaroi. Tie si econis plurain africanoin, cae cia si mem ne havis filoin, si adoptis africte venan junulon, kiu ne havis permesum logi in Francio, cae pro la adopto ricevis gin. En 2010 Mia amicino visitis cum li lian hem villagion in Malio ca vidis la miseron in cio multae e la villagianoi vivis ca vivas. Du jaroin poste, si scribis jenon al francai ca germanae ge amicoi. Vi eble memoras che antau du jaroi mi pasigis unu monaton in Malio, principe in la villagio Tuba Bucanea en la suda parto de la lando, ce la rivero Senegalo, quie nascigis mia adoptita filo. Dum mia arrestado tie, mi portis plur foie malsanuloin, ofte suferantain de malario, alla malproxima san stazio respondezza pri la villaggio, cae constatis quion malforta estis la san stato de la enlogiantoi a la san stazio conducas longa il mette dangera voio tra sabloi, lau quio infectitae homoi, gravedae virinoi cae victimoi de accidentoi, cutime estas transportatae per motor ciclo au en tre mal autoi. Por povi mal fermi san stazion en la villaggio, mi fondis cune con ge amicoi citi en Pariso la asocion Le Monu, Ciel vi sen dube scias, Malio estas una el la ple malriciae landoi en la mondo, cae la grandae malfacilagioi de la lando ec pli malbonigis pro la daurai conflictoi in la norda regiono. Tamen, ecte mia restado fine de 2010, la aferoi in la villaggio iomete pli bonigis, char la stato Malio, cum la helpo de Europa Unio, pretas subtene nian projekton. La autoritatoi consentis construigi cae funcciigi san station, sed postulante che la villaggio contribuu circao dec mil eroen, cio estas tridec procentoi de la tuta investo. Nun ni volas helpi la enlogiantoin de la villaggio ricevi tion sumon, purche ili povu esti curazzatae sur loce, de curacisto cae de acusistino, cae salairoin pagos la stato. Danke alla finanza helpo de quardexes ge amicoi, la san stazio facte estis construita in 2003 cae malfermita in 2004. Cae ecte tiam mia amicino visitas gin cio jare, flugante de Pariso alla malia cef urbo Bamako, cae veturante in malcomforta autobuso pli ol 600 kilometroin sur malbonega chosseo plena de truoi ces la villaggio. Si cun portas medicamentoin cae celcain agioin, cioi povas esti utilae, controlas cio estis cae estas farata, cae sendas rapporton alla confondintoi de la asocio cae alla finanze subtenantae geamicoi. Cion faras la le lemunu? Gi luctas contra schistosomozo, illica febro, inter alie donante la concerna in medicamentoin. Clarigas pri nasculimigo cae distonas condomoin cae aliaen remedoin. Subtenas handicapuloin. Disdonas medicamentoin, tiae, ciae ne nur mancas en le villaggio, sed ancao estas tro multe costae por la malsanuloi. Dis donas lern materialoin, caieroin, crayonoin, glob crayonoin, ca ludiloin, exemple piet pilcoin. Clarigas pri virina sexa mutilado, cae petas forlasi tion cutimon. En sia jussa ciara rapporto, mia amicino scribis, che fin fine la ge villagianoi bon chance ne plu consentas con la mutilado, ca la curacisto confirmis tion. Char eble ne tiui legantoi, auscultantoi de la esperanta retradio scias pri tio horora cutimo, mi montras quelcan frasoin e la concerna Wikipedia articolo. Virina sexa mutilado – consistas ne nur el fortrancio de prepuzio, quil en virina circumcido, sed ancao de la clitoro, de la malgranda lipoi, ca ec foie de la granda lipoi de la vulvo. Virinoe pro tio ci acto, primal pli propra vole, sinigas de plena ca egal raita partupreno en la vivo. Laula unui gintae nazioi, proximume tri milionoi da iunulinoi ciu iare in Africo estas minazzatae pri organ cripligo, cae pli ol 91 milionoi da iunulinoi cae virinoi devas vivi con la sequoi de la procedo. Inter tiui sequoi estas sangado, shoco, infectoi cae pli alta indizio de morto por nov nascicintae beboi. En la citita articolo, quil evident in alia versio de Wikipedia, trovigas pliai detaloi pri la cruela cutimo, quil estas malpermesita, exemple in la tuta Europa Unio, quil ancao in Malio, cae aliae Africae landoi. Ecte quelca iaroi, la 6 de februaro, estas la Internazia Tago Contro, in la Angla cae Franza, de tolero nul pri virina sexa mutilado.